Abenduak emezortzi ditu gaurko honetan aste artea da eta hau berrion albistegia duzue berriozari irratiaren albiste mankizuna. Mendialdea eskolan garraio publikorik ez dago eta hainbat alternatiba eta proposamen sortu dira azken aldian. Hala da, batzuk protesta ekintzak izan dira, beste zenbait gaur azalduko dizu eguna bezala, oinez e, joateko ikastaroak oinbusa izen burupean, horrien bidez, bide hezkuntzarekin lotutako gaiak landu eta eskolara joateko forma seguruak aztertuko dira. Gurasoentzat interesgarri izanen delakoan, Mendialdea guraso elkarteak deialdia egin du ikastaro honetan parte hartzera gaur bertan eta urriengo ostegunean izanen da goizeko bederatzi terdietatik eguerdiko amabietara kulturgunean. Izena eman nahi baduzue, suposatzen dugu, oraindik aukera izanen dela, ondoko telefono zenbakietan, bederatzi lauzortzi iru zero bederatzi lau sei bederatzi, edota bederatzi lauzortzi iru zero bat sei iru sei bederatzi lauzortzi iru zero bederatzi lau sei bederatzi eskolako telefonoa, edo bederatzi lauzortzi iru zero bat sei iru sei kirol teknikariarena. Oingusa izan zen, hain zuzen ere, ingurumen jardunaldien lehen saioko protagonista aste honetan ziklo horretako urrengo itzaldiak eskainiko dituzte kulturgunean. Gaur bertan, Iruñerriko mankomunitateko ingurumen teknikari den Beatriz Jabenek etxeko kompostari buruzko itzaldia emanen du eta sukaldeko baratzeko edo lorategiko ondakin organikoei probetsua ateratzeko moduriko berena azaldu. Bestalde, ostegun honetan, abenduak gehi, sumakon kausa elkarteko albaroziak enpresometro etikoa izeneko webgunea aurkeztuko du enpresak gizarte eta ingurumen erantzukizunaren arabera sailkatzen dituen tresna. Itzordu guztiak, bai gaurkoa, bai ostegunekoa, agriatxaleko zazpietatik bederatzietara izanen dira esan dugun bezala kulturgunean. Horrez gain, hainbat kulturu itzordu dauzkagu datozen egunetaroko. Euskalduna naiz eta Arriaronago nago alaxe du izena gaur kulturgunean eskaineko duten bakarrizketa saioa. Ekitaldi umore txua izanen da Euskal Herrian Euskaraz elkartearen eskutik, barri manlei eta itor txarterin aktoreak hariko dira taula gainean, Umorea oinarri Euskaldun izatearen eta Euskaldun jokatzearen ondorioen gainean solasean. Ordubeteko saioa izanen da eta arriatxaldeko zortzietan hasiko da esan bezala kulturgunean ere. Eta larun bat honetan, auzokideari laguntza elkarteak elikagai bilak eta eginen du. Abenduaren hogeita bian elkarteko kidek elikagaiak bilduko dituzte etxezetxe, arroza, egoskaria, galletak, pastak, boteak, latorriak, olioa esnea, eta abar luze bat lehentasuna izanen dute ba, kadukatzen edo pasatzen ez diren jakiek. Jatekorik ez duten berrio zartarrei emanen dizkiete elikagai hauek, bilketa goizeko amarretatiko ordubietara eginen dute esan bezala abenduaren hogeita bian. Gabon gauaren bezperan fil baten aurkezpena izanen dugu herrian. Barrura begiratzeko leioak euskal presoen inguruko dokumentala berrio zarrien eskainiko dute abenduaren hogeita iruan. Josu Martínez, Txaber Larreategi, Mireia Gabilondo, Enara Goikoetxea eta Eneko Lasagasti zuzendariek ondutako filma entzunareto berrian eskainiko dute, arratsaldeko zazpietatik aurrera. Sarrierak salga izanen dira emanaldia hasi baino ordu bete lehenagotik, hau da arratsaldeko seietatik lehiatilan. Dira ba gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu, berria egunkariarekin eh, hasiera emanen diogu gure errepasoari. Lehen gobernu kontseilua egingo du gaur Eusko Jaurlaritzak eh, titular horrekin zabaltzen dute gaurko edizio digitala. Eta beste lerroburu garrantzitsuen eh, artean, Santiago Zerberak, ba, senatari diputatu oiak egindako deklarazioak aipagai ditu berriak. Abertzaleek, PPko senatari batek eta nik, baino ez ditugu salatu Nafarroako irregulartasunak horixe dio zerberak. Bestalde, ba, e, geroxeago sarean sekzioan aipatuko ditugun, e, aipatuko dugun elkarrizketa baten berri ere ematen digu berriak, gartzon epaileari ba, telebistakate batean e, egindako elkarrizketa bat, eta gartzon epailea etarekin hitz egitearen alde azaldu dela aipatzen digu berriak. Beste alderdi bat sortu dute ezkera bertzalearen eremuan Eusko Ekintza hori da berri egunkariaren beste lerroburu nagusietako bat. Diario de noticias hartuko dugu oraingo honetan eta Nafarroari dagozkion berrien artean hausen nabarmendu dezakegu. Nafarroak eh, hogeita mabos mila lanpostu sortu beharko lituzke hiru urteren buruan moderna plana betetzeko. Beste kontuen artean lerroburu bitxi bat UPNek dio bere kongresua martxoaren amazazpira urreratu duela jaunartzeak eta usueko erromeria direla eta. Eta kirolei dagokionez, hause, osasunak teknologia berriak sustatu nahi ditu futbol partidak epaitzeko eta aurreko aste buruan ba, osasunari gertatu zitzaiona ez errepikatzeko, hau da, kontrako penalti eh, ezinezko bat eh, ba, pitatzea. E, bukatzeko, lerre burua dugu diario de notiziasen, Cementos Portland enpresako langile batek gozegrebari ekin dio olatzagutian. gutian. Gara egunkaria hartuko dugu oraingo honetan eskuartean eta ba lerroburu hau irakur dezakegu bertan UPNren kongresuaren data eta hauteskundeen aurreratzea desberdindu ditu Garzia Adanerok. Beste kontuen artean Santiago Zerberari ere erreparatzen dio garak, Nafar eliteei egotzi dien Zerberak bere eroriko politikoa. Eta beste kontuen artean, eh, ba, hau nabarmendu dezakegu, presoen giza eskubideen alde egin du Nafarroako parlamentuak bukatzeko, ba, albiste eh, triste xamarra, morru emateko moduko abintzat bai, silbetiko pagoetan margotutako gernika pinturaz eraso dute. Diario de Navarra hartuko dugu azkenik eta zera aipatzen digu Kordobiakoak Navarraren apabilioia eta osasun hitzarmenak gaur Nafarroako legebiltzarrean eztabaidagai bestelako kontuen eh, artean funtzionarioen lansaria aurreratzearekin kritiko diren parlamentariek urtarrilaren 3 kobratuko dute Eh, honi e, erantsi beharko genioke kritikoak direnek eta kritikoak ez direnek kobratuko dutela urtarrilaren iruan legeak ala agintzen duelako, baina tira, Eh, errealitateak ez dezala titular on bat zapuztu. Beste kontuen artean, hau, Nafar herritarren egoera ekonomikoak okerrera egin du ez genuen behar diario de Navarra hori esateko, baina tira, hori da gaurko lerro eta bukatzeko, hau, Paris 365 jantoki sozialak hogei mila euro irabazi ditu, atrapa un milion telebista saioan. Hau izan da dena gaurko eh, egunkarien errepasoari dagokionez orain eguraldiari buruz mintzatuko gara. eguraldi hotza gaur goiz goizetik izan duguna, txe bertan gradu bakarreko temperatura daukagu berrio zarren, hori bai termometroek gora eginen dute egunean zehar, amabi graduak lortu arte hori izanen baita gaurko maksimo azeruei dago kionez, ostarteak ditugu nagusi ordu honetan, baina goizak aurrera egin ala eta batez ere arretxalde partean odeiak nagusituko dira. Orain bai, hause izan da dena gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren eh, sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.